Hormono mallevas la peson. Milionoi da homoi en Germanio suferas pro diabeto tipo 2. Plei ofte gi estas causita de malbona sin nutrado cae tro peso. Esploristoi el trovis che certa hormono nun povus helpi al tiui homoi. Tiu hormono ne efficas en da stomaco, sed en la cerbo. Malsana sin nutrado, ne suffice da movigiado. En Germanio prescau quarono de ciui plencresculoi estas forte tropezai. Tiel estas appena mirinde, che diabeto appartenas alla plei oftai popolai malsanoi en Germanio. Circa un nau como quin miliono da homoi suferas pro la misfunccio de la metabolo. El ciui naudec procentoi estas diabeto tipo 2, qui ofte estas causita de malbona sin nutrado cae tropezo. Actuala studajo nun donas novan esperon al trafitoi. Char esploristoi en Muncheno cae Zuricho liveras novain alir puncton por la disvolvado de medicamenta curazzado de gras corpezzo cae diabeto tipo 2. Ili trovis che la receptoro quiu sidas en la centra nervo sistemo por la hormono goipo ludas decidan rolon ce la reguligo de la corpa peso cae de la alpreno de nutrajo. La hormono goipo formigias en la intestaro post la alpreno de nutrajo, gi stimulas la elciutadon de insulino, cae tiel mallevas la nivelon de sanga sucero. Samtempe, gi ancau efficas alla reguligo de appetito. Tion la esploristoi povis observi ce experimentoi cun diversae spezioi de musoi. La dono de goi po mallevis ce sovagia tipai musoi la corpan peson, cae la alprenon de nutrajo. Tamen, nece aliai rongiuloi, al ciui mancas la goipo receptoro en la centra nervosistemo. Char la hormono do efficas al certai areoi en la cerbo, la esploristoi prilumigis la cerban activetson de la sovagia tipai musoi ce qui per nutrado estis lancita diabeto. Ce tio montrigis post dono de goi pli alta neurona activezzo en areoi de la qui est estas ligitai cun la reguligo de la appetito, rapportas scientisto de la tecnica universitato en Zuricho. La esploristoi concludas el tio che la centra reguligo de la alpreno de nutrajo per goi po inclusivas ancau la activigon de gravai neuronoi en la hipotalamo. Tiui ec esta signifai por la disvolvado de medicamenta curazzado de gras corpezzo cae diabeto tipo 2. Celo de niai prilumigoi estis el trovi Ciù la goipo receptoro havas apartan signifon por la efficetso de goipo, clarigas autorino de esplor centro en Muncheno. Niai econoi povas contribui al disvolvado de novai efic substanzoi ciui plibonigos la donadon cae efficon de signaloi de la goipo receptoro, resumas collego. Ili cum laboras cum la Universitato de Indiano pri terapio per goipo po por malsanuloi de diabeto tipo 2.